Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 2-ին անցկացրել անվտանգության խորհրդի նիստ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում հակառակորդի կողմից ձեռնարկված զինադադարի ռեժիմի լայնածավալ խախտումներին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրությամբ զեկույցով հանդես է եկել Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, եւ նշել, որ Պաշտպանության բանակը վստահորեն վերահսկում է իրավիճակը սահմաններում, կասեցրել է ճշնամու բոլոր ոտնձգությունները, նրան պատճառելով ցաներ կորուստներ։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել Պաշտպանության նախարարությանը եւ բոլոր համապատասխան մարմինների ղեկավարներին Արցախի հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը եւ առավոտյան հակառակորդը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ողջ երկայնքով ձեռնարկել է լայնածավալ նախահարձակ գործողություններ, որոնց ընթացքում հրթիռահրետանային արկակոծման են ենթարկվում ոչ միայն հայկական զինուժի պաշտպանական դիրքերը, այլև խաղաղ բնակավայրերը։ Ըստ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների ադրբեջանական զինուժի կողմից ապրիլի 2-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում Մարտունու պաշտպանական ուղությամբ MM21 գրադկայանքից իրականացված հրթիռահրետակոծության հետևանքով սպանվել է 2004 թվականին ծնված Վաղինակ Թաթուլի Գրիգորյանը եւս երկու երեխա վիրավորվել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պաշտպանական հաջող մարտեր են իրականացնում առաջնային գծի բոլոր ուղղություններով, հակառակորդին պատճառելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն, բացի ադրբեջանական զինուժին հասցրած այլ կորուստներից, պաշտպանության բանակի հակաօթայինները հակամարձօրքերի շփման գոտու հյուսիսային հատվածում խոցել են հայկական դիրքերի ուղությամբ գրոհող ճշնամական 1 ուղաթիռ։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության ժամը 13-ի հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում են ռազմական բախումները։ Առավել թեժ մարտեր են ընթանում արդեն ռազմաճակատի վերածված առաջնային գծի հարավային հադրուտ եւ հյուսիսարևելյան մարտակերտ ուղություններով։ Հաստատված տվյալներով Ղարաբաղյան ուժերը մարտագծի հարավարևելյան ճակատում շարքից անել են 2 տանկ հյուսիսարևելյան ուղությամբ, 1 տանկ եւ 1 անօթաչու թռչող սարք։ Հայտնի է դարձել նաև, որ ժամը 12:30-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հակաօթայինների կողմից հարավարևելան ուղությամբ խոցվել է Տշնամու եւս մեկ ռազմական ուղաթիռ, իսկ հյուսիսարևելան ուղությամբ մեկ անօթաչու սարք։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատում է, Սույն թվականի ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի կողմից ձեռնարկված ակտիվ հարձակողական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Գործողությունների ընթացքում հակառակորդը կիրառելով տանկեր, հրետանի եւ օթուժ փորձել է ներխուժել ԼՂՀ պաշտպանության բանակի պաշտպանության խորքը եւ գրավել մարտավարական դիրքեր։ Այս պահի դրությամբ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ակտիվ գործողությունների արդյունքում շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը հետը շպրտվել, տալով բազմաթիվ զոհեր։ Մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է ռազմական գործողություններ սկսելու վերաբերյալ ադրբեջանական իշխանությունների աննախադեպ ագրեսիվ եւ անպատասխանատու որոշումը եւ պաշտոնապես հայտարարում է, որ դրանց շարունակումը կարող է հանգեցնել ադրբեջանական կողմի համար անկանխատեսելի հետևանքների։ Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրադրության աննախադեպ լարման ողջ պատասխանատվությունը կրում են ադրբեջանի իշխանությունները։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը միջազգային հանդրության եւ հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ուշադրությունն է հրավիրում ստեղծված իրավիճակի վրա եւ ակնկալում է անհապաղ հասցեական միջամտություն իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու եւ լայնածավալ ռազմական գործողություններից խուսափելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտնում է, որ հայկական դիրքերի ուղությամբ գրոհող ադրբեջանական ուղղաթիռը խոցվել է Մռավ լեռան արևելան հատվածում։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության ադրբեջանական Մի-24 կոտորակ 35 ուղղաթիռը խոցվել է Մռավ լեռան արևելան հատվածում, ասել է Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից այսօր առավոտյան Մարտունու պաշտպանական ուղղությամբ իրականացված հրթիռահրետակոծության հետևանքով վիրավորված երեխաների վիճակը կայուն է։ Այս մասին հրախոսակապով հայտնեց Արևիկ Փակբարնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը։ Նրա խոսքով Վիրահատությունները արդեն բարձրացած են, երկուսի մոտ վիճակը կայուն ծանր է, վիճակը վերահսկվում է, երեխաներին կյանքի ոչ մի սպառնալիք չկա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է նախորդ գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով եւ Հայաստանի հետ սահմանին, հարձակումների թիրախ դարձնելով նաեւ քաղաքացիական օբյեկտներ ու բնակավայրեր։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Բաքվի կողմից բանակցային գործընթացի խաթարման ուղղված շարունակական քայլերը, իսկ վերջերս Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներից հրաժարումը, Ադրբեջանի նախաձեռնած նոր թափով ռազմական գործողությունները շանտաժի լեզվով խոսելու հերթական ապարդյուն փորձերն են։ Բաքուն կոպտորեն ոտնահարում է միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերը, հիմնահարցը բանակցային ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ։ Միայն վերջին օրերին նման նոր հայտարարություններով հանդես եկան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, ԵԱՀԿ Գերմանական նախագահությունը, ԱՄՆ փոխնախագահը Պետքարտուղարը, ահա թե ինչպես է Ադրբեջանը պատասխանում նման հորդորներին։ Մենք բազմից ենք հravirել միջազգային հանրության ուշադրությունը, կոչ արել Սանզել Բաքվի ռազմական նկարտումները, աչքի առաջ ունենալով իրավիճակի հենց այնպիսի զարգացումը, որն այսօր իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից։ Իրավիճակի սրման Ադրբեջանի այս հերթական քայլը, հաշվի առնելով դրա լայնածավալ բնույթը, օգտագործված զինատեսակները, թիրախների ընտրությունը խոսում է այն մասին, որ Բաքուն գնում է իրավիճակի հետևողական լարման ճանապարհով, ինչը հրամայական է դարձնում Ադրբեջանին կարգի հravirելու նպատակով միջազգային հանրության գործնական քայլերի իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը մշտական կապի մեջ է գտնվում միջազգային կազմակերպությունների եւ օտարերկրյա պետությունների ռազմադիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը մշտական կապի մեջ է գտնվում միջազգային կազմակերպությունների եւ օտարերկրապետությունների ռազմադիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրադրության զարգացման վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման եւ անհրաժեշտ խորհրդակցությունների նպատակով, ասել է նա. ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը տեղեկացված է ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակի սրման մասին։ Դեսպանը տեղեկացված է իրավիճակի մասին, սակայն ոչ նա, ոչ էլ նրա դաշտային օկնականները դեռ Լեռնային Ղարաբաղ չեն ժամանել։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հայտարարություն է տարածել ադրբեջանական զինուժի կողմից քաղաքացիական բնակավայրերի եւ խաղաղ բնակիչների նկատմամբ հարձակումները դատապարտելու վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը խստորեն դատապարտում է բնակավայրերի եւ խաղաղ բնակիչների վրա հարձակումները։ Դրանք կյանքի իրավունքի դեմ ոտնձգող միջազգային մակարդակի հանցագործություններ են, որ ենթակա են դատապարտման եւ պատժման միջազգային իրավունքի ողջ խստությամբ, առանց որևէ բացառության։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնասյունն է բնակավայրերի եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ռազմական գործողությունների իրականացման բացառիկ արգելքը։ Քաղաքացիական բոլոր անձինք եւ հատկապես երեխաներն ու կանայք գտնվում են առանձնակի պաշտպանության տակ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իրականացվում է խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ ադրբեջանական կողմից իրականացվող անթույլատրելի գործողությունների հետևողական ուսումնասիրություն իր կարգավիճակի բոլոր հնարավորություններով դրանք միջազգային մարմինների ուշադրությանը ներկայացնելու եւ պարտադիր քննարկման հարց դարձնելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը հորդորում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին մի կողմ դնել դիվանագիտական պարիտետները եւ բաց աչքերով նայել իրողությանը։ Պատգամավորն անդրադառնալով շփման գծում տիրող իրավիճակին մասնավորապես գրել է. Ռուսաստանի Դաշնության ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի համանախագահությունը պաշտոնապես պետք է արձանագրի, որ իր միջնորդական ջանքերին զուգահեռ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով փորձում է իրավիճակը բարբերաբար խախտվող հրադադարի ռեժիմից վերածել չհայտարարված պատերազմի։ Դրանով Բաքուն ամենայն հավանականությամբ Անկարայի դրդմամբ պաշտոնապես թքած ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այսինքն պաշտոնական Մոսկվայի, Վաշինգտոնի եւ Փարիզի դիրքորոշումների վրա։ Այս իրավիճակում հայկական զինուժի ցանկացած կանխարգելիչ գործողություն պետք է արժանանա համանախագահների բացահայտ աջակցությանը, որպես միջազգային ձևաչափն ու նրա խաղաղարար ջանքերը պաշտպանող միակ իրական երաշխիք։ Պաշտոնական Բաքվի քաղաքական լկտիությունը Ղարաբաղյան հարցում պետք է արժանանա համապատասխան գնահատականի։ Ռազմական ոտնձգությունները կեզրափակվեն Ադրբեջանի կայծակնային պարտությամբ, այս մասին ասել է Արցախի հերոս Արկադի Տերտադևոսյանը մեկնաբանելով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Ադրբեջանի զինուժի նախահարձակ գործողությունները։ Ալիևն այլ միջոցներ չունի եւ նման մարտավարություն է ընտրել, բայց եթե պատերազմ սկսի երկու օր հետո կպարտվի։ Նա հիմա նման մարտավարություն է տանում ու հիմա մենք պետք է մտածենք ինչ անել, նշել է Արկադի Տերթադևոսյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսման տեղեկություններով։ Այդ մասին հայտնել է նրա մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նախագահ Պուտինը կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ զսպվածություն դրսեւորել, ասել է նա. Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն արտակարգ հերրախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի հետ կապված։ Այդ մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կայքը։ Ինչպես նշվում է, հակամարտության գոտին գտնվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Այդ կապակցությամբ ապրիլի 2-ին Սերգեյ Շոյգուն հերրախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զահիր Հասանովի հետ, նշել, որ անհապաղ միջոցներ է պետք ձեռնարկել հակամարտության գոտում իրավիճակը կայունացնելու համար, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն ուշադրությամբ ուսումնասիրում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք ստացվող տեղեկատվությանը, ասել է նա. Միջազգային միջնորդների առաքելությունը պիտի ուշադրություն դարձնի Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրմանը եւ կարճ ժամկետում հասնի կրակի դադարեցման։ Այդ մասին հասել հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնության խորհրդի Պաշտպանության եւ անվտանգության կոմիտեի փոխնախագահ Ֆրանց Կլինցևիչը։ Այժմ պետք չէ փնտրել Ղարաբաղյան հակամարտության սրման համար մեղավորին, կարծում է նա։ Այժմ գերայժմեականը սկզբունքորեն այլ խնդիր է՝ կարճագույն ժամկետում հասնել կրակի դադարեցման, վստահ է սենատորը։ Նա նաև նշել է, որ այստեղ դժվար կլինի որևէ բան անել առանց մի շարք օտարերկրյա պետությունների նախ եւ առաջ Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության եւ հիշեցրել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Սպասվում է քամու ուժգնացում վարկյանում մինչև 25-ից 30 մետր արագությամբ։ 8-ի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։